Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvog siječnja 1958. godine u Venezueli je malena skupina časnika pokušala državni udar protiv predsjednika Markosa Pereza Jimeneza. On je na vlast došao u prosincu 1952. godine uz pomoć vojske. Ona ga je proglasila privremenim predsjednikom. Sljedeće godine Ustavotvorna skupština, koja je bila potpuno pod njegovom kontrolom, izabrala ga je za predsjednika na mandat od pet godina. Državni udar od 1. siječnja 1958. pokazao je da Perez Jimenez više ne drži u vlasti vojsku. U pet godina vladavine on je protiv sebe uspio ujediniti katoličku crkvu, sindikate, opozicijske stranke i mlađe časnike. U tajnosti je protiv Pereza Jimeneza stvorena koalicija nazvana Hunta Patriotika. Udar od 1. siječnja bio je znak da treba početi s napadom na režim. Zaredali su se štrajkovi, na ulicama Karakasa demonstranti su postavili barikade. Protiv demonstranata i štrajkaša Perez Jimenez je prvo upotrijebio sigurnosne snage koje su ga još uvijek slušale. To nije bilo dovoljno. Nakon toga dao je zapovjed vojsci da uguši prosvjede. Ona je to odbila. Perez Jimenez shvatio shvatio je da je vrijeme da ode. Spakirao je kofere i pobjegao u Dominikansku republiku s 200 milijuna dolara. Vlast u Venezueli preuzela je hunta na čelu s admiralom Wolfgangom Larazabalom. U prosincu 1958. održani su slobodni izbori na kojima je za predsjednika izabran Romulo Betancourt. Najvažniji izvor prihoda Venezuele bila je nafta. Novi predsjednik za ministra rudnika i ugljikovodika izabrao je Juana Pabla Pereza Alfonza. U studenom 1948. u jednom državnom udaru uhićen je i Juan Pablo Perez Alfonso. Njega su smatrali važnim članom demokratske vlade. Vojna hunta zatočila ga je u zatvor. Nakon toga preporučeno mu je da ode iz zemlje. Prvo je došao u Washington gdje je vrijeme provodio čitajući u kongresnoj knjižnici i proučavajući rad institucije zvane Texas Railroad Commission, koja je u 1930. regulirala proizvodnju nafte u Teksasu. Kada ga je predsjednik predsjednik Betancourt pozvao da se vrati, odmah je pristao. Kada se vrati u zemlju, Perez Alfonso vidio je kako je situacija loša nakon desetljeća vladavine raznih vojnih hunti. Nevolje kroz koje je prošao njegov automobil pokazale su mu u kakvom je lošem stanju Venezuela i kako je tom stanju doprinijela nafta. Daniel Jurgin u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći piše. Kada se vratio u Venezuelu, uredio je da se za njim pošalje njegov automobil marke Singer. Automobil je došao na pristanište gdje je bio dva mjeseca hrđao. Nitko se nije potrudio reći Perezu Alfonsu da je stigao. Kad je napokon saznao za njegov dolazak, Perez Alfonso je poslao mehaničara u luku da mu doveze automobil u Karakas. Na putu automobil se pokvario. Mehaničar je zaboravio provjeriti ulje i ispostavilo se da ga nema u motoru. Automobil se više nije mogao voziti, motor je bio spaljen. Po automobil je poslao kamion i on je dovezen u vilu Perez Alfonsa u predgrađu. Ali hrđa je izjela automobil. Perez Alfonso je u njemu vidio znak iz neba. Dao je da se taj automobil postavi pored stola za stolni tenis u njegovom vrtu. Tu ga je postavio kao hrđavi, zarasli hram i simbol onoga što je on vidio kao opasnost naftnog bogatstva za jednu državu. Simbol lijenosti, nemarenja, predanosti da se kupuje, troši i baca. Perez Alfonso nije iskorištavao položaj ministra, ministarstva koje je u Venezueli osiguravalo najveći prihod. Ured je donosio sendviče koje je napravio on ili njegova supruga. Uglavnom su tu bili sendviči od sardina. Pored skromnosti u ministarstvo je donio znanje o radu naftne industrije i točno je znao što hoće. Daniel Jergin piše. On nije samo htio povećati vladin udio u najmu naftnih polja, već je htio s naftnih tvrtki na vladu prebaciti moć i vlast nad proizvodnjom i prodajom. Prodati naftu jeftino, tvrdio je, loše je za potrošače. To bi za svoj rezultat imalo prerano iscrpljivanje neobnovljivog bogatstva i obeshrabrilo daljnji razvoj. Za zemlje proizvođače nafta je bila nacionalno blago, čije dobrobiti pripadaju budućim generacijama jednako kao i onim sadašnjima niti prirodno blago, niti bogatstvo koje je iz njega teklo nije smjelo biti uludo potrošeno. Umjesto toga, zarada treba biti iskorištena kako bi se šire razvila zemlja. Suverene vlade, a ne strane korporacije, trebale bi donositi temeljne odluke o proizvodnji njihove nafte. U vrijeme dok je Perez Alfonso izrađivao svoju novu strategiju gospodarenja naftom, administracija američkog predsjednika Eisenhowera prvo je smanjila količinu nafte koja je uvožena iz Venezuele, a onda je uvozu nafte potpuno dala prednost susjednim zemljama, Kanadi i Meksiku. To je opravdano činjenicom da se kopneni putevi teže mogu prekinuti nego pomorski. Na sve to Perez Alfonso rekao je ovu rečenicu. Amerikanci nam bacaju kosti. On nije bio prva osoba koja je pomislila da bi zemlje koje imaju naftu trebala imati više koristi od nje. Ubrzo mu je postalo jasno da će za svoje planove trebati imati nove saveznike. U travnju 1959. godine u Kairu je počeo s radom Arapski naftni kongres. Na konferenciju je došlo oko 400 ljudi, uglavnom iz arapskih zemalja. Kongres je trebao pokazati vodstvo egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera u arapskom svijetu, ali i početi proces dobivanja većeg odlučivanja u poslovima s naftom. Među ljudima koji su u travnju 59. došli u Kairo bio je i Juan Pablo Perez Alfonso, sa sobom je donio sve pravilnike i zakone koji su se odnosili na naftu. Oni su bili prevedeni na arapski. U Kairu Perez Alfonso sustrava se s čovjekom koji ovako opisuje Daniel Jurgin. Abdullah Tariki iz Saudijske Arabije bio je sin vlasnika Deva koji je organizirao karavane između gradova u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. Njegov otac želio je da ide njegovim stopama. Ali Tarikijeva inteligencija bila je rano zapažena i on je bio poslan u školu u Kuvajt. Poslije je proveo 12 godina studirajući u Kairu, gdje je upijao nacionalističke izvore koji su hranili naserizam. Stipendija ga je odvela na Teksaško sveučilište, gdje je studirao kemiju i geologiju i tamo se zaposlio kao geolog vježbenik u Teksakovu. Njegov pogled o Americi oblikovan je u Teksasu, gdje mu je nekoliko puta zabranjen ulaz u barove i druga mjesta, jer su ga zamijenili za Meksikanca. Godine 1948. vratio se u Saudijsku Arabiju, bio je doslovce prvi od saudijskih tehnokrata koji su obrazovani u Americi i sigurno prvi saudijac koji je završio i geologiju i kemiju. Godine 1955. kada mu je bilo 35 godina, Abdullah Tariki postavljen je na čelo tek stvorenog direktorata za naftne i rudarske poslove. Tariki nije namjeravao samo prikupljati naftne statistike od Aramcoa, tvrtke koja je crpila najviše nafte u Saudijskoj Arabiji i prenositi ih Saudijskoj vladajućoj kući. On je namjeravao napraviti nešto puno više. travnju 1959. Vanda Jablonski, novinarka Petroleum Vika i kasnije Petroleum Intelligence Weeklya, jedna od najutjecajnijih novinarki u svijetu nafte, organizirala je u svojoj sobi u kairskom hotelu Hilton sastanak između Perez Alfonsa i Tarikija. Dvojac se dogovorio da bi trebali razgovarati s predstavnicima drugih zemalja izvoznica nafte i da ti razgovori trebaju biti tajni. Postavilo se pitanje gdje se u Kairu može tajno razgovarati. Izbor je pao na klub jahtaša u Madiju, tada predgrađu Kaira. Nije bila sezona jedrenja i klub je bio pust. Kasnije će iranski sudionik na tom sastanku reći sastali smo se u atmosferi kao iz filmova o Jamesu Bondu. Kako na tom sastanku nisu imali svi status službenih pregovarača, nije ga se moglo završiti sa službenim priopćenjem. Zato je Perez Alfonso predložio potpisivanje takozvanog gospodskog dogovora. Daniel Jurgen piše. Preporuke gospodskog dogovora odražavale su ideje koje je Perez Alfonso imao na umu prije nego što je otišao iz Karakasa. Da vlade zemalja izvoznica nafte osnuju naftno savjetodavno povjerenstvo, da brane strukturu cijena i ih osnuju svoje nacionalne naftne tvrtke. Vlade su također zamoljene da odbace dotad za zapad dragocjeno načelo podjele prihoda 50-50 i da krenu prema podjeli 60-40 u njihovu korist. Uz vlade bi trebale izgraditi svoje kapacitete za rafiniranje nafte. Gospodski dogovor bio je ključni trenutak u poslovima s naftom. On je označio početak stvaranja Ujedinjenog fronta protiv naftnih tvrtki. kolovozu 1960. godine, nakon što su velike naftne tvrtke smanjile cijenu nafte, Abdullah Tariki došao je u posjed Beirutu. On i Perez Alfonso htjeli su okupiti sve zemlje čiji su predstavnici potpisali gospodski dogovor u Kairu. U Beirutu je Tariki uspio uvjeriti predstavnike iračke vlade da pristanu uz potpisnike gospodskog dogovora i da Bagdad bude domaćin njihovog susreta. U rujnu su predstavnici glavnih zemalja izvoznica nafte doputovali u Bagdad. Oni su predstavljali uveli Saudijsku Arabiju, Venezuelu, Kuwait, Irak i Iran. Katar je imao status promatrača. 14. rujna 1960. pregovori su završeni i predstavljen je njihov rezultat. Osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte. Svijet više nikada neće biti isti, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. U u Venecueli je klasična i stara proizvodnja nafte još od početka 20. stoljeća. Istraživanje i proizvodnju vodile su američke naftne kompanije, kontrolirale tehnologiju. Pošto je to bio jedan od najvećih jedini izvozni proizvod, a Venezuela relativno velika zemlja, došlo je do samog početka do određene društvene senzibilizacije. S jedne strane stalnog neraspoloženja javnosti i naroda i tada pretežno ljevičarskih krugova protiv američkih naftnih kompanija. Istovremeno domaće poslovne i, i upravljačke elite su balansirale negdje između pokušaja da se spriječe revolucije i na neki način pokušaja da se realno uspije ispogađati što bolji uvjeti od naftnih koncesionara. Pa je postojao stalni pritisak sa venecuelanske strane i jedan vrlo agilni ministar za naftu Venezuele Perez Alfonso s konca 50. godina je počeo kontaktirati sa arapskim e, također ministrima za naftu, iračkim i, i nekim drugim i alžirskim i predlagati da se osnuje neka međunarodna povelja za naftu, povelja za promjenu odnosa među naftnim zemljama. Došlo je do nekoliko sastanaka, prvi je bio u Egiptu, zatim u Bagdadu i konačno je u Bagdadu osnovana početkom 60. i 1960. zapravo je osnovana organizacija zemalja izvoznica nafte koja je nazvana OPEC od kratice engleskog naziva Organizations of Petroleum Exporting Countries. Ta organizacija je osnovana osnovana 1960. Njezine članice su bili u početku Venezuela, zatim Alžir, zatim e, veliki proizvođači tipa Saudijska Arabija, Irak, Iran. Kasnije im se priključilo još zemalja, neke su ulazile, izlazile, Indonezija ušla, izašla, pa ponovno ušla. Danas ima 15 članica OPEC. E, prvih deseta godina, negdje od 60. do 70. OPEC se borio za uopće svoju egzistenciju. Za prvog tajnika OPEKA izabran je Fuad Ruhani, iranski zaslanik na osnivačkoj konferenciji te organizacije. On je izjavio da su se naftne tvrtke nakon osnutka OPEKA pretvarale da on zapravo ni ne postoji. U studenom 1960. godine američka obavještena služba CIA sastavila je tajni izvještaj dug 43 stranice o nafti koja je dolazila sa Srednjeg istoka. U njemu je OPEKu i njegovoj osnivačkoj konferenciji CIA posvetila četiri retka. Vrlo brzo postaće jasno da OPEC ipak nije beznačajna organizacija. U političkom smislu zemlje izvoznice, odnosno dio tih zemalja, dio političkih elita je podržao OPEC. Naročito ovaj radikalni dio nesvrstanih, Alžir, Irak, Libija je na neki način uvijek bila individualni radikal cijelog opec a Saudijska Arabija se priključila opec u ali Saudijska Arabija i Iran tada pod vlašću Reze Pahlavija su zapravo bili oni kočničari koji su u to vrijeme pokušali spriječiti krajnju radikalizaciju odnosa unutar opec a Naftne kompanije su u početku ignorirale, potpuno ignorirale OPEC. To je otprilike bio odnos kao odnos sa britanskim sindikatima u 18. stoljeću. Tako je to usporedio svojedobno poznati ministar za naftu Saudijske Arabije, a sada publicista i ugledni naftni stručnjak eh, Ahmed Zaki Amani, koji je 18 godina bio ministar za naftu Saudijske Arabije i koji je zapravo kasnije dosta govorio o OPEC-u. OPEC se praktično prvi deset godina svog postojanja borio za utjecaj. Bila su tri glavna pravca – OPEC je prije svega želio, još, još nema ni govora o preuzimanju vlasništva nad kompanijama. OPEC je želio prije svega razotkriti ili dobiti informacije o realnim troškovima proizvodnje. Kako se dolazi do onog iznosa koji se dijeli 50-50? Jer troškovi proizvodnje i troškovi eksploatacije, troškovi ulaganja, investicije su potpuno bili pod kontrolom naftnih kompanija i nisu bili poznati. Dakle, OPEC se pokušao izboriti za to. Drugo, pokušao se izboriti za postepeni porast cijena, jer su tada zbog te svoje vrlo velike tehnološke sposobnosti naftne kompanije stalno pritiskale cijene prema niže. I vi zapravo imate od 1950. do 1970. u tih 20 godina kad nije bilo izražene inflacije, ali ipak je bio određeni pad vrijednosti dolara i tada ključnih svjetskih valuta, vi imate pojeftinjenje nafte s jedno dva dolara na dolar i pol po barelu. I opet ova borba je zapravo bila prvo, ajmo, ajmo se vratiti na one cijene od prije 20 godina. U studenom 1949. Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je odluku da bi Libija trebala postati nezavisna kraljevina najkasnije do 1. siječnja 1952. godine. Ta nekadašnja talijanska kolonija dobila je još 1942. obećanje od britanskog ministra vanjskih poslova da više nikada neće biti podvrgnuta talijanskoj vlasti. Godine 1950. Nacionalna skupština za kralja je izabrala Muhameda Idrisa al-Mahdija As-Sanusija, koji je 24. prosinca 1951. proglasio nezavisnost Libije. Kralj je zabranio osnivanje političkih stranaka, njegova vlast bila je ključna za funkcioniranje nove države. Ta siromašna pustinska država koja se jedva izdržavala od iznajmljivanja zrakoplovnih vojnih baza Sjedinim američkim državama i Velikoj Britaniji godine 1959. postala je preko noći bogata. Tada je u Tripolitaniji i Kirenajci nađena nafta. 1. rujna 1969. u Libiji je došlo i do promjene vlasti. U državnom udaru koji su vodili mladi vojni časnici zbačeni s vlasti kralj Idris I. Vođu tog državnog udara ovako opisuje Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike. Muammar Gaddafi rođen je u siromašnoj beduinskoj obitelji. U svojim studentskim godinama proždirao je revolucionarne ideje koje su dolazile iz Naserovog Egipta Slušao je pozorno glas Arapa, Kairskog radija i pamtio riječ po riječ Naserove govore koji su tražili arapsko jedinstvo i gradili zapadnjački imperializam. Sljedeći Naserove stope, Gaddafi je brzo krenuo u micanje britanskih i američkih vojnih baza. Nacionalizirao je sve što je bilo u vlasništvu stranaca i nametnuo je strogi oblik arapskog socijalizma. Preinačio je zakone kako bi bili u skladu s šerijatskim zakonom i zabranio je alkohol, prostituciju, noćne klubove i kršćanske crkve. Gaddafi je od 21 tvrtke koje su crpile naftu u Libiji zatražio da povećaju cijenu tog crnog zlata. Naftne tvrtke to nisu učinile. Onda im je Gaddafi zaprijetio da će prekinuti proizvodnju nafte. To je učinio s ovim riječima. Ljudi koji su 5000 godina živjeli bez nafte mogu bez nje živjeti još nekoliko godina kako bi dobili svoja zakonita prava. Gaddafijev režim pokušao je prvo od velikih tvrtki dobiti ustupke. Prvi je na redu bio ESO. Od njega se zatražilo povećanje cijena nafte od 43 centa po barelu. ESO je to odbio. Tada se Gaddafijev režim okrenuo prema tvrtkama koje nisu mogle odbiti njegov zahtjev. Prvi proboji su se dogodili upravo na Libiji jer je e, Libija uspjela ispregovarati neke bolje uvjete. Zašto? Moramo se vratiti malo nazad. Proizvodnju nafte na Bliskom istoku, dakle, su uglavnom držale velike međunarodne naftne kompanije. Međutim, e, u Sjedinjenim američkim državama na tom velikom razvoju naftnog biznisa se razvija jedan čitav niz danas velikih, tada su ih nazivali nezavisnih naftnih kompanija. Pojedini bogataši kao Hunt u u Teksasu, kao Armand Hammer kad je kupio naftnu kompaniju, kao Getty i ostali koji su osnovali kompanije te kompanije su vrlo brzo zbog velikog naftnog prosperiteta postale velike kompanije vrijedne nekoliko milijardi dolara i počele su se gurati u među prostore s ovim najvećima, takozvane nezavisne američke i europske nacionalne poput Enija. I sada one nisu mogle dobiti najbolje koncesije, ali recimo, postoji jedna jedna takozvana neutralna zona između Saudijske Arabije i Iraka, granično područje između Saudijske Arabije i Iraka gdje nije točno definirana granica. To se zvalo neutralna zona. U toj neutralnoj zoni 55. 6. godine i Occidental Petroleum i Getty Oil otkrivaju naftu. I počinje velika proizvodnja nafte iz koje one postaju velike kompanije, a njihovi vlasnici milijarderi kroz deseta godina. Jedan od e, tih svjetskih poznatih tajkuna, Arman Hammer kad je napustio svoje, svoj posao izvoza žita Sovjetskom savezu, kad je sve skupo zaključio i prvo je proveo jednu godinu dana od Švicarske do američkih golf igrališta, ali pravi inventivac i poduzetnik i kapitalist uvijek ostaje biznismen, onda je prvo kupio neke pogone i industrije za proizvodnju viskija i stoke, onda mu se to nije dalo, onda je kupio jednu malu naftnu kompaniju u Kaliforniji, to je bio Occidental Petroleum i kad ju je Hammer kupio nakon to toga nema Occidental sljedećih deset godina nema negativnog nalaza i postaje velika kompanija i oni postaju neki od glavnih koncesionara u Libiji. Nakon neuspjeha sa ESom, Gaddafijev režim odlučio je pritisnuti Occidental, tvrtku koje je na čelu bio Armand Hammer. Taj liječnikov sin, rođen 1898. u Njurku, zaradio je prvi milijun dolara radeći u tvrtki svog oca. Sve je to napravio prije 1921. godine, kada je diplomirao medicinu na sveučilištu Kolumbija. Te godine otišao na put u Sovjetsku Rusiju kako bi pružio pomoć žrtvama gladi i građanskog rata koji je izbio nakon oktobarske revolucije. Tada je sreo Vladimira Iljiča Lenjina koji ga je uvjerio da svoje poslovne sposobnosti iskuša u Sovjetskoj Rusiji, koja je tada bila u eksperimentu zvanom nova ekonomska politika. Godine 1925. od sovjetskih vlasti dobio je koncesiju za proizvodnju olovaka i uskoro je njegova tvrtka postala jedini proizvođač olovaka u Sovjetskom savezu. U kasnim 1920. tu je tvrtku otkupila sovjetska država. Platila ju je slikama i draguljima uzetim od carske obitelji Romanov. Ta su bogatstva poslužila Hameru da pokrene niz poslova, kako sa Sovjetskim savezom, tako i u Sjedinjenim američkim državama. U drugoj polovini 1950-ih Hammer se uključio u poslove s naftom. Sve išlo sjajno, dok ga nije pritisnuo Gaddafijev režim. Naime, kako je to jedan libijski dužnosnik izjavio, znali smo da Occidental ima sva svoja jaja u jednoj košari. Gaddafijevom režimu na ruku je išla situacija na tržištu nafte, koju ovako opisuje Daniel Jürgen. Libija je davala Europi 30% potrebne nafte. Suezki kanal je još uvijek bio zatvoren, to je stvaralo pritisak na prijevoz nafte. Onda, u svibnju 1970. traktor je probušio naftovod u Siriji. To je prekinulo izvoz 500 tisuća barela saudijske nafte na dan. Cijene prijevoza nafte tankerima odmah su se utrostručile. Nije bilo nestašice nafte, ali je došlo do nestašice prijevoza. I to je Libiju i Gaddafija, koji su se nalazili odmah preko sredozemlja, stavilo u središnji položaj. Si se nisu ustručavali iskoristiti tu prednost. Libijci su bili i teški pregovarači. Hamer je u svom poslovnom životu svašta doživio, ali je po prvi puta bio suočen s naoružanim pregovaračem. Glavni libijski pregovarač bio je zamjenik premijera Abdel Salam Ahmed Jalud. Na jednom sastanku s Hamerom on je izvadio revolver i stavio ga na stol između Hamera i sebe. Na kraju pregovori su dali rezultata. I tada ovaj radikalni dio vodstava zemalja poput Gaddafija u Libiji ne idu u prvim fazama, oni ne idu kao Mosadek na nacionalizaciju, oni ne idu na otvorenu pobunu kao Naser, već idu na pritisak prema nezavisnim naftnim kompanijama. I oni od nezavisnih naftnih kompanija dobivaju povoljne uvjete. Gaddafi sklapa sa oksidentalom prvi sporazum 55-45 i tako dalje. I negdje na valu toga, a pogotovo na valu njihove političke organizacije, organiziranosti stanovite u pokretom, tadašnjem pokretu nesvrstanosti, taj dio zemalja izvoznica nafte dobiva na neki način političku hrabrost da počinje i u opeku tražiti preraspodjelu nafte. I naftne kompanije kako su napravljeni prvi ustupci a nemojmo zaboraviti da cijelo vrijeme traju dva politička sukoba, jedan veliki globalni, drugi lokalni. Globalni je hladni rat, a drugi je izraelsko-arapski sukob. Do 73. već su Izrael i arapske zemlje već tri put ratovale 47. 48. nakon osnutka, Izraela 56. 67. Izraelu šest dana osvaja sina i tako dalje. I u ta tri rata uvijek je na neki način faktor bio nafta. A kako je rasla proizvodnja u Saudijskoj Arabiji? Saudijska Arabija opet preuzima sve ozbiljniju ulogu u OPEC-u, očigledno s američkom podrškom, i kad je Saudijska Arabija počela ozbiljno uzimati OPEC, tada su i Sjedinjene američke države zbog svoje ozbiljnosti i ozbiljnosti odnosa sa Saudijskom Arabijom počele respektirati OPEC. Tad su i američke kompanije počele ozbiljno pregovarati s OPEC-om Nakon što je 1953. godine u državnom udaru svrgnut premijer Irana Muhamed Mosadek punu vlast u zemlji dobio je šah Muhamed Reza Pahlavi. On je poništio nacionalizaciju naftne industrije koju je proveo Mosadek, ali mu je novac od nafte i kako trebao. Reza Pahlavi pokrenuo je svoju bijelu revoluciju, pokušaj da od Irana stvori ekonomsku silu. Počeo je s ambicioznim planovima izgradnje puteva, željezničkih pruga, brana, isušivao je močvare, iskorjenjivao malariju, gradio je sustave navodnjavanja, donosio niz zemljišnih reformi. U središtu njegove bijele revolucije bila je izgradnja sustava koji će ga održati na vlasti. Zato je gomila novaca odlazila na tri strane, na izgradnju vojske, birokracije i sustava dvorske patronaže – to je pak gutalo goleme svote novaca. Svoju izgradnju vojske Šah je počeo tako da je Ministarstvo obrane preimenovao u Ministarstvo rata. Ervand Abrahamijam u povijesti modernog Irana piše –

Velik dio vojnog proračuna potrošen je na ultra sofisticirano naoružanje. Trgovci oružjem šalili su se da je šah proždirao njihove publikacije kao što drugi muškarci čitaju Playboy. Do 1975. šah je imao najveću mornaricu u Perzijskom zaljevu, najveću zrakoplovnu silu u Zapadnoj Aziji i petu najveću vojsku na svijetu. Stvaranje državnog aparata također je koštalo. Samo je premijerov ured imao 24 tisuće zaposlenika. Ministarstvo unutarnjih poslova imalo je 21 tisuću zaposlenika. Broj provincija povećan je sa 10 na 23. One su bile dodatno podijeljene na 400 administrativnih jedinica. Državna vlast po prvi je puta u povijesti Irana došla u sve njegove dijelove. Veliki trošak bio je održavanje šahove patronaže. Vladarska obitelj imala je 64 člana. Svaki od njih imao je pravo na golemi prihod. Zaklada Pahlavi, koja se financirala prihodima od nas nafte imala je dionice 207 tvrtki, među njima i Krupa i General Electrica. Samo su dionice koje je izravno posjedovao šah bile vrijedne milijardu dolara. Krajem 70. godina vrijednost šahove imovine procijenjena je na 20 milijardi dolara. Sve je to nečim trebalo platiti. Novac je dolazio od činjenice da je Šahov Iran bio četvrti proizvođač nafte i njezin drugi izvoznik. Dolazi do prvih pregovora u koje se tada zbog svojih unutarnjih problema uključuje i šah Reza Pahlavi i koji je do tada bio izraziti umjerenja koji je minirao sve akcije ovih radikala Gaddafija i Sadama Huseina, tada Reza Pahlavi stane na radikalnu stranu i počinje se zalagati za povećanje cijena nafte jer je mislio da će strategijom prihoda od nafte na oružavanje Mirana, izgradnjom vojne moći uspjeti svladati unutarnji vjerski ostali otpor naroda, pa je odjedanput on prešao iz, da tako kažem, totalno umjereno u radikalnu stranu i tada OPEC stječe zaista pravu, realnu pregovaračku poziciju koja zapravo kulminira na takozvanoj Teheranskoj konferenciji 1972. kojom OPEC po prvi puta uspijeva izboriti porast cijena nafte sa 1,8 na 2,4 dolara barel, uspijeva dobiti dinamiku preraspodjela cijena i praktično razaranje onog principa 50-50. Počinje u pet godina je bilo predviđeno da će 50-50 preći za sve članice u 60-40 u korist opeka i da će e, zemlje izvoznice nafte dobiti veću mogućnost uvida i kontrole troškova kompanija. Dakle, time je već 72. učinjen prijelom koji je trebao biti postupan, koji je trebao ići svojom dinamikom, međutim novi izraelsko-arapski rat je sve ubrzao 73. Sredinom 1850-ih nafta se nazivala i kameno ulje kako bi se razlikovala od ulja i masti koje su se dobivale od biljaka i životinja. Pored podmazivanja kotača na zaprežnim kolima, to se kameno ulje koristilo i kao ljekarija koja je liječila gotovo sve, od glavobolje i zubobolje do reumatizma i želučanih tegoba. Prvi ključni trenutak u povijesti industrije nafte nastao je kada je skupina investitora predvođena Georgeom Besselom, odvjetnikom iz Yorka i Jamesom Townsendom, bankarom iz New Havena, pomislila da može zaraditi novce korištenjem tog kamenog ulja za osvjetljivanje. Do tada se za osvjetljivanje koristilo ili ulje dobiveno iz ugljena ili kitovo ulje pored investitora Bisela i Townsenda, u taj prvi posao s naftom uključili su se bivši konduktor na željeznici Edwin Drake, koji će kasnije dobiti titulu pukovnik kako bi njegovo ime zvučalo važnije, apotekar Samuel Keir i kemičar Benjamin Silliman. Bissell i Townsend su unajmili Silimana kako bi istražio kako od kamenog ulja ili nafte dobiti ulje za svjetiljke. Kir je imao tvrtku Pennsylvania Rock Oil Company. Drake je nadzirao bušenje. Igor Dekanić u knjizi Stoljeće nafte ovako opisuje prve pothvate tih naftnih pionira. Najprije Drake proizvodio naftu na isti način kao i ostali proizvođači tog doba, kopanjem rovova, bunara i jama. Iz iskopanih bunara iscijeđena se nafta vadila na površinu. Ubrzo je postalo jasno da tehnologija pridobivanja rudarskim načinom nije dovoljno učinkovita, jer su proizvedene količine bile premale. Tragajući za alternativnom tehnologijom, Drake je bio inspiriran reklamom novog kirovog patenta koja je govorila o nafti – 400 stopa ispod zemljine površine i o bušenju kako bi se do nje došlo. U lipnju 1859. pomoću bušećeg postrojenja, koje su inače koristili za dobivanje soli, Drake je započeo spor proces bušenja podzemnih naslaga uz učinak oko tri stope ili približnu brzinu napredovanja od 1 metar na dan kad je nakon više mjeseci rada bušotina doprla do 69,5 stopa, oko 23 metra dubine, u nedjelju 27. kolovoza 1859. Drake je svratio na lokaciju bušotine i u dubini zamijetio svjetlucanje. Bušotinu je ispunila tamna tekućina. Uzeo je uzorak i analiza je potvrdila da je to nafta. Nafta je bila otkrivena. tih skromnih početaka sredinom 19. stoljeća naftna industrija se u stotinu godina pretvorila u jednu od dvije najunosnije i najmoćnije industrije na svijetu uz industriju naoružanja to je sigurno druga najmoćnija industrija. Ako se analizira lanac, onda se vidi kolika je to složenost industrije. Dakle, vi morate poznavati geologiju da biste naftnu otkrili. Vi morate savršeno poznavati tehnologiju da biste uspjeli sigurno izbušiti i izvući naftu i plin recimo sa 5-6 tisuća metara na površinu. Pogotovo kad su počela istraživanja u podmorju, a prva bušotina u podmorju je izbušena još 1949. u Meksičkom zaljevu. 1967. je Hrvatska izbušila prvu bušotinu u Jadranskom podmorju, tada unajmljenom francuskom platformu. Dakle, vi morate izbušiti bušotine, vi morate eh, izvući naftu naftu na površinu, onda ju morate transportirati bilo naftovodom koji opet pogonjeni motorima i kompresorima protiskuju naftu 5-6 tisuća daleko, ili je utovarite u tanker koji ju prevozi opet 5-6 tisuća kilometara daleko. Prvi tanker koji je doveo 1902. naftu iz Sumatre u Veliku Britaniju zvao se Murex i bio je istog tipa kao i čuvena Etelka koja je vozila naftu iz Bakua u riječku rafineriju. Murex je 1903. doveo 5000 tona nafte iz Indonezije u Veliku Britaniju, pardon, u Rotterdam na preradu, tanker je bio britanski jer je e, sve bilo vlasništvo šela. Dakle, morate ju dovesti. E sad, pomorski promet se zapravo razvija u usporedu s razvojem naftne industrije. Jer s jedne strane Pogon brodova je bio na motore s unutarnjim izgaranjem ili na dizelske motore ili na parne turbine koje nisu bile pogonjene ugljenom već tekućim teškim loživim uljem ili mazutom, kako to vele Rusi. Drugim ričima, naftna industrija je generirala sve bolji i bolji pogon koji je omogućavao sve veći i veći brod koji je vozio sve više nafte. U srpnju 1956. godine Sjedinjene američke države objavile su da povlače svoju ponudu da financiraju gradnju velike asuanske brane u Egiptu. Razlozi koji su objavljeni bili su slabost egipatske ekonomije i nestabilnost egipatskog režima. U pozadini te odluke krila se namjera administracije predsjednika Eisenhowera da srežu utjecaj Gamala Abdela Nasera, za kojeg su smatrali da ide u prosovjetskom pravcu i koji je u svibnju te godine uspostavio diplomatske odnose s Narodnom republikom Kinom. Nakon Sjedinjenih država iz financiranja te velike brane povukla se i Velika Britanija. Razlozi su bili slični, doduše treba im dodati činjenicu da je britanski premijer Anthony Eden mrzio Nasera. Odgovor egipatskog predsjednika došao je 26. srpnja 1956. i zapanjio je svijet. Martin Meredith piše. Čak i njegovi ministri, kojima je odluka priopćena nekoliko sati prije objave, bili su smeteni. Obraćajući se masi na glavnom trgu u Aleksandriji, Nasser je objavio nacionalizaciju tvrtke koja je upravljala Suezkim kanalom, koja je registrirana u Egiptu i bila u vlasništvu britanskih i francuskih dioničara i koja je kanalom upravljala od njegovog puštanja u promet 1866. godine. Povezujući Europu s naftnim poljima Srednjeg istoka i Azijom, kanal je bio svjetska najvažnija pomorska prometnica koju je na godinu koristilo 12.000 brodova iz 45 država. On je bio glavna naftna arterija Europe. Samo za Britaniju njime je prevoženo 20 milijuna tona nafte na godinu, pola od potreba. Velika Britanija i Francuska reagirale su napadom na Egipat i pokušajem zauzimanja Suezkog kanala. U tome su imale pomoć Izraela koji je izvršio napad na Egipat, zauzeo Sinajski poluotok i izbio na obale kanala. Naser, koji se nije mogao vojno nositi sa ta tri protivnika, odgovorio je potapanjem 47 brodova u Suezkom kanalu. Tako je ta ključna pomorska prometnica zatvorena za promet. U jednom trenutku činilo se da će Europa morati uvesti racioniranje naftnih proizvoda. Naftne tvrtke prilagodile su se tom stanju. Šta su tada učinile velike kompanije? Nisu išle na slamanje Nasera, vojno kao Mosadeka, nego su naprosto išle na razvoj svoje brodogradnje koje je sagradila velike tankere koji nisu mogli kroz Strujski kanal, ali su vozili 300-400 tisuća tona nafte, prvo stopa pa 200, kasnije 300-400, oko Afrike do Europe i Sjedinjenih američkih država. Dakle, ta tehnologija je omogućila razvoj pomorskog prijevoza. S druge strane, rafinerije su se od praktično destilacijskih kotlova u kojima se kuhala prva nafta i dobivala dva derivata petrolej i kolomas koji je bilo polukruto mazivo, razvile usložena kemijska postrojenja koja su zapravo destilirala pa krekirala, pa kokirala proizvode, dakle imate 4-5 bazičnih kemijskih tehnologija unutar jedne rafinerije. Hidroobrada sa vodikom. Ta cijela tehnologija se razvila u segmentu prevoza, u segmentu prerade, u segmentu logistike i na kraju su se razvila i trošila. I tada, govorimo o razdoblju do 70. godina, tada su se razvila i fantastična trošila počevši od individualnih auto automobila koji su bili oni fantastični. Svi se sjećaju ružičastog kadilaka u kojem, u kojem se vozio Elvis Presley koji je trošio 40 litara hiperjeftinog benzina. Dakle, dolazi do jednog kolosalnog razvoja potrošnje koja je opet imala i svoj kulturološki dio veliki dio proizvodnje električne energije prelazi tada s ugljena na naftu i na plin i dakle drugim riječima taj cijeli logistički sustav je zapravo djelovao na suvremeni industrijski razvitak. Međutim, to je bila uvijek kapitalno jako intenzivna industrija, organizacijski i tehnološki vrlo razvijena, ali one nikad nisu imale ogroman broj zaposlenih, poput recimo nekad ugljena, čelika i klasične industrije. Danas najveći industrijski divovi, poput najvećih svjetskih proizvođača ili konglomerata za proizvodnju automobila, mada automobile danas uglavnom rade roboti, imaju po 300-400 tisuća zaposlenih. Mobil ima samo 80 tisuća zaposlenih, Chevron ima jedva 50 tisuća zaposlenih, U srpnju 1944. godine u hotelu Mount Washington u gradiću Bretton Woods u američkoj saveznoj državi New Hampshire okupilo se 730 zaslanika koji su namjeravali oblikovati ekonomiju poslijeratnog svijeta. Namjera im je bila osigurati se od nove velike ekonomske krize koja je počela 1929. godine. Ključna osoba na konferenciji koja se održala u Bretton Woodsu bio je John Maynard Keynes, možda najznačajniji ekonomist 20. stoljeća. Konferencija nije postigla sve ono čemu su se Keynes i njemu bliski ljudi nadali, poput stvaranja Međunarodne monetarne unije i stvaranja jedinstvene valute za cijeli svijet ali za Bretton Woodsa ostali su Međunarodni monetarni fond koji je zamišljen kao institucija koja treba priteći u pomoć zemljama koje su zapale u dugove i koje imaju nesređeni deficit platni bilance i Međunarodna banka za obnovu i razvoj znana je kao Svjetska banka koja je trebala biti Međunarodna investicijska banka. Ali najvažnije dostignuće Bretton Woodsa bio je sustav fiksnih deviznih tečajeva. Njega ovako opisuje Janis Varoufakis u knjizi Globalni Minotaur. Fluktuacije bi bile dopuštene samo u uskom pojasu od plus minus 1%, a vlade bi se trudile da ostanu u tom rasponu kupujući ili prodajući svoje rezerve dolara. Ponovno pregovaranje o tečaju neke zemlje dopuštalo se samo ako je mogla dokazati da su njezina trgovinska bilanca i uravnoteženost toka kapitala neodržive s obzirom na njezine rezerve dolara. Što se tiče SAD-a, da bi se postiglo potrebno povjerenje u međunarodni sustav, on se obvezao vezati dolar uz zlato po fiksnom deviznom tečaju od 35 dolara za uncu zlata i jamčiti punu konvertibilnost svakome, Amerikancu ili neamerikancu, tko bi želio mijenjati dolare za zlato. Sustav fiksnih tečaja i zlatni standard trebali su osigurati da se ne ponove špekulacije i devalvacije valute koji su samo pogoršale veliku ekonomsku krizu. Sustav iz Bretton Woodsa održao se do kraja 60-ih. Pokopali su ga troškovi Vjetnamskog rata koji je koštao na stotine milijardi dolara. Administracije predsjednika Johnsona i Nixona nisu željele povećati poreze kako bi financirale taj rat, pa su se počele zaduživati i gomilati brdo duga. Američke zlatne rezerve su se topile, dolar je bio sve manje vrijedan. Sjedinjene američke države izvozile su svoju inflaciju u ostatak svijeta. Takva je politika izazvala reakciju europskih država. Varoufakis piše. U kolovozu 1971. francuska je vlada odlučila sasvim jasno pokazati svoje nezadovoljstvo politikom SAD-a. Predsjednik Georges Pompidou naredio je jednom razaraču da isplovi za New Jersey da bi zamijenio američke dolare za zlato koje se čuvalo u Fort Knoxu, što je bilo njegovo pravo prema odredbama iz Bretton Woodsa. Nekoliko dana kasnije, britanska vlada Edvarda Hita izdala je sličan zahtjev, ipak ne koristeći Royal Navy, zatraživši zlato u vrijednosti od 3 milijarde dolara koje je držala Bank of England. Predsjednik Nixon pobijelio od srđbe. Nakon četiri dana, 15. kolovoza 1971. objavio je kraje bretonbudskog sustava. Dolar više neće biti konvertibilan u zlato. Američko odustajanje od sustava iz Bretton Woodsa jedan je od najvažnijih trenutaka za svjetsku ekonomiju nakon drugog svjetskog rata cijene i tečajevi valuta postali su nekontrolirani. Samo u kolovozu 1971. dolar je devalvirao 30% u odnosu na njemačku marku i 20% u odnosu na francuski franak i japanski jen. Cijene zlata vrtoglavo su rasle. U svibnju 1973. unca zlata se mijenjala za 90 dolara. Krajem 70. godina ona je dosegnula 455 dolara. U manje od jednog desetljeća zlato je poskupjelo 12 puta. Svi ti događaji nisu prošli nezapaženo od zemalja članica OPEC-a. U njihovim očima to je izgledalo ovako – Zapadne naftne tvrtke uzimaju veći dio naftnog bogatstva, a manji njegov dio plaćaju u dolarima koji su sve bezvrijedniji. Zemlje članice OPEC-a odlučile su nešto poduzeti. Bio je to uvod u veliku naftnu krizu iz 1973. Nakon nje svijet nafte više nikada neće biti isti, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Ja mislim da su tu tri osnovna razloga. Prvi je bio spoznaja da zapravo ipak ta vrijednost naftnog kolača relativno postaje sve manja. Koliko god bila ona individualno enormno velika, ona postaje relativno sve manja. Činjenica da cijene nafte u 20-godišnjem nizu idu prema, prema dolje. I činjenica da zapravo suvremeni svijet s početka 70-ih sve više jedan veliki dio kapitala u razvijenom dijelu svijeta se počinje seliti u druge industrije, u farmaciju, telekomunikacije i dio kapitala se seli i na neki način napuštanje zlatnog standarda je bio onaj okidač koji je ekonomski motivirao i Iran i Saudijsku Arabiju da se na jedan promišljeni, dugoročni način počinju boriti za svoje interese, ne samo kao radikali poput Iraka, Alžira i Libije, nego na jedan dugoročni način da pokušaju preokrenuti odnose u cijenama nafte. S druge strane, njihove nove elite koje su se već tada 20 godina izobrazile na ponajboljim američkim i britanskim sveučilištima, su shvatile da raspodjela troškova nije realna. Da naftne kompanije veći dio kapitala zapravo, odnosno novca, izvlače kroz ulaganje, reinvestiranje, otpisivanje troškova i tako dalje, nego kroz onih 50 ili 40% podjele čiste dobiti. I njihova glavna borba u tom trenutku je zapravo bio pokušaj ulaska u podjelu troškova, što velike kompanije nisu dopustile i tada se događa izvjesna pat pozicija između zemalja izvoznica nafte koja se rješava teheranskim sporazumom gdje se ide na jednu dinamiku petogodišnjeg porasta cijena, smanjenja učešća kompanije i povećanja zemlja izvoznica nafte i otvaranje bilanci i ulazak zemalja izvoznica u podjelu troškova. I to je trebalo 72. trajati negdje do konca 70. godina. I onda je došao novi izraelsko-arapski rat koji je zapravo bio politički okidač onoga svega što se dogodilo 73. četvrte i dalje.